radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya! Sigueu molt benvingudis a l'edició 488 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. arranca el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell, que una setmana més us acosta el bo i millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum, aquest programa que avui arriba a la seva edició 488 i que amb tanta il·lusió i tanta passió fem per a tots vosaltres el primer que farem per presentar la gent del... El primer que farem, com sempre, és presentar la gent. <laughs> El primer que farem per presentar... La gent. La, la gent, sí, sí, la, la, les riuades, les riuades, podrien dir. Avui estem el senyor Teclas i jo aquí, codo a col, colze a colze, mà a mà, cos a cos, com diria el nostre col·lega Mateo. Què passa, Riqui? Golpe, golpe. Estem aquí en família reduïda, Sí, sí. Família monoparental, Sí. jo, jo sóc el nen o la nena. però, però bé, eh? però bé, ens marcarem I un tant. programàs I tant. Com, com no en fem mai, o sigui que cap ja, problema. Ja hi, podeu, ja hi podeu posar les mans al foc. <laughs> Molt bé, doncs uh, anem de cara a Barraca en aquesta edició 488. Començarem amb la dedicatòria, com sempre. Fot-li. El programa d'avui el volem dedicar molt especialment a El Local del Raval. L'associació cultural El Raval neix al juny del 1987 amb el propòsit d'establir un local al centre de la ciutat per poder distribuir, intercanviar, produir, distribuir, intercanviar i vendre materials alternatius i antiautoritaris. Va ser creada per vuit persones procedents de l'Ateneu Llibertari del Poble Sec, que juntament amb companyes de l'Ateneu Llibertari de Reus publicaren la revista La Lletra A, aquell mateix any, a l'octubre, obre el local. Perquè fos realment útil a les lluites del barri i de la ciutat van decidir que funcionés de forma assembleària i autogestionada, sense subvencions ni patrocinis, financiant-ho mitjançant l'activitat generada a l'espai, les quotes de les persones sòcies i les activitats que fossin necessàries. I així, durant 37 anys, malgrat les dificultats, s'ha demostrat que és possible. Més enllà dels materials que produeixen i difonen, el local és un espai de referència per a les lluites locals, però també en la creació de xarxes de solidaritat internacional. Una de les seves activitats principals és proveir de materials i infraestructures a moviments per a la transformació social i els agradaria continuar fent-ho. Enguany finalitza el contracte de lloguer i la propietat no el renovarà. Per això, davant l'urgència de blindar-se, perquè l'especulació no els faci fora del barri, han decidit comprar el local. I ara us passem un àudio... Som. Para mí el local es ánimo del barrio. Es barrio, es buen vecino, es lucha. Es un centro neurálgico de las luchas de barrio y de ciudad. Un lugar necesario. Es un lugar de encuentro internacional, de compartir la lucha, de conectar con otros colectivos. De diálogo, de aprender nuevas cosas Siempre que paso encuentro unos libros increíbles. Es un referente del punk a nivel de todo el país. El símbolo de la resistencia cultural y social. Un lugar donde podemos recoger la memoria del barrio. El local siempre aporta a la práctica la distribución alternativa y anticomercial y ya ha ejemplo de eso es el lugar donde si estás metido en un lío o tienes un problema, siempre van a intentar ayudarte. La embajada o el corazón de los derechos humanos autogestionados. Un lugar donde se trabaja para que todos seamos más libres. Desde que soy más rec, eh, existís al local, o desde siempre, son como como com els siempre sempre els tens cosa que tinguis o que necesites vas al local. Después de 37 times en el nostre espai al carrer de la Sera, número 1, un fondo butre ha comprado el local y no nos quiere renovar el alquiler. Por eso hemos decidido que vamos a comprar el local. Para mantener este espacio libertario en el barrio. Pafeu, necessitem la teva ajuda. Hem una campaña de microfinançament. Para hacer frente a los gastos de la compra. Y que la especulación no nos eche del barrio. Te pedimos tu colaboración pude poder quedarnos al Raval molts anys El local es casa para todos los movimientos, para toda la gente que necesita ayuda, para las vulnerables y, y no podemos perderlo. El local no puede desaparecer porque nadie hace lo que hace el local. Sin el local perderíamos muchos futuros posibles en el Raval y en Barcelona. Des del Pim Pam Pum, tot el nostre suport al local, un espai imprescindible i referent dels moviments socials al barri del Raval. El local no es toca, el local es queda. Molt bé, galina de piel, eh? Veure sí. Aquest àudio a les xarxes el podeu trobar acompanyat amb un amb vídeo, no? Es veu sí. la, la, la cara de les persones que parlen i emociona bastant, la veritat. Sí, sí, sí. sí. Gent d'aquí, d'allà, de, de tot arreu, de més jove, més, més pureta, tots han, han participat, no? s'han nodrit i han nodrit el local. I joder, tio. I tant. I estem convençudes que se'n se sortiran, clar I que tant, sí. I tant, tothom que pugui, doncs que, que recolzi el, la campanya aquesta de micromecenatge que fins on jo sé ja anaven com per la meitat, com a mínim la meitat ja l'havien assolit mm. i ho acaben d'engegar, per tant... Sí, sí, sí. Aniran... Ja tinc molta esperança de que, de que allò segueixi endavant. Tant de bo que sí. Molt bé, doncs després d'aquesta dedicatòria, com no podia ser d'una altra manera aquesta setmana en aquesta edició 488 dedicada al local, al local del Raval, Anem amb la música combativa, que tant ens agrada. Avui, com dèiem, colze a colze amb el tecles, però prepareu-vos que serà un frisqui flasca en tota norma. Els primers que passen en aquesta, en aquesta edició són els Bad Sound, el col·lectiu Bad Sound System, es va formar l'any 2003 i actualment està integrat per eh, Selecta Stepi, Masta i Kenitra i té la seva base logística al mític barri de Moscou a Irún. Els seus gèneres musicals van del reggae al dancehall passant pel raga. El 2018 van treure un llarga durada titular, titulat Birsortzen, d'aquest treball hem triat la cançó homònima del disc que Fermín Muguruza va incloure a la banda sonora del seu documental Vidassó 2018-2023. Amb tots vosaltres, Bad Sons i el seu temazo Bisortzen. Arranca el pim-pam-pum. Hey, yeah, le bona danse, hey, eh, eh. will you wanna dance? I wanna never, never dance, so, oh, oh, oh, oh. Bisortzen. mila gebiltzan Norden norberaren bizitzan Sentitu nahi adantzan Urte gaztetan nasitako kanta Urotzetan ibiliak gerata Du barruan genitxun zaratak Gehieneko haren ustearen kontra Gokoratzen dut baza ilunetan Orduan eskutatuta nola ibiltzen ginen Gorrato haren menpe buruan Ez ditu erabaki onak hartzen Bide okerretik galtzen konturatzen zaginen Izaerak moldatzen yeah. Bir sortzen, haro berri bat bir sortzen Denok batera bir sortzen, Euskal Herria bir sortzen Bir sortzen, haro berri bat bir sortzen Badire, gure gura beti behar du jakit badiren bide Denboraren itzak jakin duriaren edabe hainbat ekintzetan denak dena giroz topo dira desare Gertatu zen guzti hortan pentsatzen gaude De abuen eskentzik anon hartu gabe Iparrera mina dakarren egoize Zen bate galdi Hiltzen gaituzte berpisten gara Ez dugulako galtzen algara Bizirik da jasotako urka da Mendi mangalean sortutako lauta da Sentitu genun bihotzean un Sentitu genun caigut algo, ha caigut algo. Riots, riots! Però un microterra. Ara, ara, ara. Vale, vale, ho tenim. Eren els Bad Sound, ens heu pillat aquí fent les nostres coses. Bill Sorgen, espectacular. Espectacular la, la cançó dels Bad Sound i també espectacular el documental Vidassó 2018-2023 que narra doncs, com, com set persones o deu o persones van morir a la, a la, a la frontera, a la, a la, a la muga que se li diu allà de, entre, entre França i Euskal Herria i bueno, parla també de, de penya que estan els moviments socials d'allà doncs, tirant, eh, fent la contra i fent-ho bé i parla de coses xules. Vale, pues després d'aquests Bad Sound, ara és el torn del mestre Teclas que tira la seva primera bala. En què obres foc? Doncs tiro la meva primera bala i també tiro la meva primera Foli Seitan d'avui. Foli! Foli! Fotem-li! Sí, perquè avui porto dos bales del Foli Seitan. La primera és aquesta... Mm, és aquesta noia que em sembla que ja l'havia portat una vegada, és la Ke Katie White. Em sona, em sona de, potser d'algun cop que sí que l'havies dut. Sí, sí, sí, una, una cançó també de la secció Folly Seitan. I he buscat una mica més d'info i es veu que em sembla que és australiana, o sigui, de, de l'altra punta del món, i la tia aquesta és... No només fa cançons, que em sembla que lo de les cançons és lo, lo de menos, perquè és una chef ah, sí, eh? reconeguda vegana, també és fotògrafa, de fet fa fotos de menjar i tal, però amb... Amb, amb superqualitat. Amb qualitat. Bueno, doncs pues això és... Influencer, està... segurament, no? Sí, Pel dius. sí, està en aquest mundillo. Ja ves. I, i res, jo porto una cançó que del 2020 que es diu Hoping, a song for Mother Dairy Cows. La cançó parla de quan eh, una vaca pareix i se li emporten el, la criatura, doncs la vaca aquesta es passa tota la resta de la seva vida esperant a veure si li tornen. Sí. Home, clar. Mare no? Qualsevol mare, humana o animal, si li <laughs> roben la criatura, sí. doncs el que no dirà, ah, vale, no dirà, ah, vale. Ja està. No? <laughs> està. adeu, adeu, no? Òbviament, doncs, ho passa malament i, i té l'esperança, no? hoping, de que, de que torni. I desgraciadament no és no, així. No és així. I és una cançó que parla d'això. Molt suave, suaveta, però és el que ens té acostumat les primeres rondes, així que... I tant. Fotem-li. Som-hi! Even Hopping. Hopping, de... com es deia, Katie White. Molt bé, Katie White. Molt bé. Ben, ben suaveta, amb una temàtica pròpia de la nostra secció Foli Seitan, secció vegana, secció antiespecista, antiespecista correcte. Molt bé, molt xula, molt xula, emotiva, molt guapa. Sí. Me l'has deixat, me l'has deixat botandito. A veure, a veure, què, què portes de segona ronda? Mira, jo ara me'n vaig amb un altre grup que, que es diuen eh, Pomplamus i és un duo musical nord-americà compost pels multiinstrumentistes californians Jack Conte i Natalie Down. El duo es va formar a l'estiu del 2008 i són coneguts i conegudes pel seu variat estil musical. La cançó que escoltareu a continuació és obra de Natalie a la veu, Jack a les tecles, Ben a la bateria, Eliana al baix, Ross a l'harmònica, John al clarinet, Eric a la segona guitarra i trompeta i la col·laboració especial de John Schroeder o la, a, a la guitarra principal. Us portem un tema des del seu àlbum En François del 2020, que és una versió de Joe Dazin, i dit així potser no la coneixeu, però si us diem que aquest tema també el van versionar brillantment els Nofix, la cosa canvia. Oh. Sí, avui, avui ja veureu que vinc, vinc amb una doble ració de fix perquè sí, fa dies que me'ls escolto i segur que el, el mestre Pou estarà ben content. Per a tots vosaltres, Pomplamús i el seu Les Champs Élysées. Tira-me-la, Riqui! Riqui! le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, ce fut toi, je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Oh, Champs-Élysées. Eren Pumplemus i amb la col·laboració especial de John Schroeder en, en aquest temazo des del seu en François del 2020, de Champs-Élysées, Bueno, què? Ahir, ahí, ha estat... Ha estat finita. Està bé, està estic, bé. Estic amb aquesta cançó en bucle i no descarto alguna setmana posterior portar una altra versió de, de, de la mateixa... De, de les Molt bé. Sí, estic en bucle. Però bueno, no, no, pas, no pas tan aga. Bueno, la neurona, la neurona sí, s'enganxa a algun puesto i d'allà no la treus. A un ritme i, i, i d'aquí no la treus. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarrangano anem amb un altre, ara de la mà del mestre Tecles, que acaba la segona ronda. Mira, us porto una penya que no tinc ni idea de qui són, però que els he trobat perquè hi col·labora la Lil Rússia, que sí que sabem qui és, que ha sonat oh, abastament per aquí el pim-pam-pum. Són Sòrdida i Pinassa Dil. Mm, no em facis dir ni... No tenim referències, no tinc però, més referències. però ara en tindrem. Ja ho estudiarem, ja, ja ho buscarem. Acaben de treure un disc, aquest 2024, que es diu Tot bé, o sigui que guai, si tot bé, doncs, bona senyal. Tot bé, i tant. I he triat una cançó que es diu Baguette Mixtape. <laughs> Tampoc no, no em diguis que té a veure una baguette amb una cinta... Bueno, però tot bé. Però tot bé. <laughs> tot bé. Així que us deixo amb Sòrdida i Pina Sadil amb la col·labora de Lil Rússia. Som-hi! Som-hi! Entrem poquet a poquet pel timpano, la pupila, tots a la fila, menjant-nos tot el bufet. Un cop més, un plat més a la pila, dono un break, a veure si assimiles. Patrus sou reals, natrus, mera mera, no m'enfonso de cap, cap manera. El passat de gris a colors, passant l'escena, cena, sordida from la cantera, gramant l'escena. Fresc de juny a gener, perquè tot la si del llimoner també em preocupo pel temps encara així surfejo lent però pues fresco, més internacional que la UNESCO de pati pasti diferent no nado contracorrent només es tracta de ser el mateix tu mamé, ni fes de bitllets ni quen no domino les mates però tu restes el fred i el vent els ha cremat el seny des de casa cuino calent les seves restes right back. Nasa di la scrivo al nonno crema la Beh no, ya con veo si sono parte di una prosta així Eh, sola, sola, que no que no un Quiero saber dónde estaba mientras otros peleaban desmontando su prisión como misión. I'm back y lo hago armada, ahora la chavalas lanzan balas, inmolando la ocasión, invocando la oración, soy Dios. Sigue todo igual, jóvenes bajo presión, esa cicatriz es grande y es mejor que mientas. Estamos preparadas, suculentas herramientas. Tienes un poco de mi rabia y vive de las rentas. Me hace poca gracia y no pregunto onda. Todo lo nuestro no cap. y anima Ronnie verde, I'm clean of drugs. Ya popular plan porque ya no me engaño. Burro duermo como y follo, vivo sin daño. A la sombra del granado no me extraño. Le miro y le sonrío ya, no le regaño. <laughs> um, that just really is just like me, um, just making sure that I, I, I prove myself, you know? Like, I'm not playing with me and nobody else is gonna play with me. We getting right this time, you know what I mean? Sure, man. Vale, vale, vale. Let's go. Uh, uh, uh. senyor Miyagi mals hashi. Escric amb els palillos, no em rellisquen els maquis a la trinxera. Ni tu ets el nou Fatman ni el públic Nagasaki. Rapeges insegur, rapeja ràpid, Martí. Explica tots els trapis mentre esmorza un tio senzill però intens com la pega dolça, com colma amb rap senior i als 14. Descobreixes l'alquimista, et creus que és ola bronze. Tan underground que et passa el metro per sobre, cabron. Segur que tens tots els secrets per ser el millor, cabron. Això a la plaça pillo el pa, tinc els meus discos i els meus llibres, és senzill, però ho veus i penses, joder, cabron. Rego floretes al balcó de fons Big Mike. No cuino hits, cuino al sopar esperant a la babe. Escric només per a aquests dos, cuido el meu espai amb pintes de fantasma per escriure't el teu poltergeist és trist. Ah. pintes de fantasma per escriure't el teu poltergeist és trist. Uh! Up. Ole, quin flow que tenen aquesta colla, espectacular Lil Rússia, com sempre, que, que passa per aquí pel pim-pam-pum, i ojo que... Sòrdida, les... Pinassa Dil, i que no sé ben bé qui són, segur que, el... segur que els tenim clitxats d'alguna banda, perquè segur. són de... També col·labora Adala, per tant, són penya sí. de, de Barna o Rodalies, i... Que guai. Directe o indirectament els hem de tenir fitxats, però bueno, ja, ja indagaré més. Quines bases Sí, sí, la veritat és que tot ben... Molt guai. Tot ben... Sí, sí. Quajat, no? no sé ben com... quallat, ben quallat, ben quallat, clar que sí. Molt bé, espectacular el tema Zarrangano de la mà del mestre Tecles. Continuem amb més música de la bona, seguiu el Pim Pam Pum. Ara és eh, el torn de Strike Light Manifesto, banda nord-americana d'escapunk de New Brunswick a Nova Jersey, formada el 2002. Un total de 8 músics i músiques influenciades per la, per la música dels anys 50 i 60 i pels sons d'ètnia gitana i de l'Europa de l'Est. Us porto un tema que s'extreu del seu treball del 2010, 99 Songs of Revolution Vol 1, volum 1, i, i que, i que a més a més, bueno, abans ja parlava de, dels nòfics... Eh, una altra altra versió naca, eh? Ja, eh, ja està. Aquesta escolta... encara més reconeixible si hi cap, eh? Sí, em sembla a mi. Sí, sí, sí. sí. Aquesta versió com dèiem, dels nòfics i el seu inoblidable Gaudiu-la! Gaudiu-la! and a guitar and a dog named Babu pisses on my floor. That's right, I've got a floor. So what? So what? So what? Yeah, I've got pockets full of Kleenex and linen holes where everything important ho, ho, ho! Que guapa, tio! <laughs> Starlight Line Manifesto, aquest linoleum inconfusible, versionassa dels Nofix, des del seu 99 Songs of Revolution, volum 1. Nofix, vale? Fix, eh? En dius Nofix, eh? No, no és NoFX. NoFX, Nofix, bueno... No, jo tota la vida li havia dit Nofix, fins que vaig aprendre una mica d'anglès i llavors però perquè jo dic en, en català, en el meu català, no, vaja, no sé, per mi són els nòfics. Nòfics. Nòfics. Vale, pues... Delirium Tremens. Com ens agrada, eh? Parlar de, de, de les paraules, de la gramàtica, sí. del... Sí sí sí. sí, sí, sí. sí, sí. Ens falta... Em, a mi em falta el pou aquí perquè... Maldito pou. Perquè em fotien més jardinets d'aquests, però, bueno, es fa el que es pot. I tant. Eh, enviem una forta salutació en Pou, a l'Eric, que està fent Itachu, en Pou, que està estudiant català, el Manolanken, que està a Ilia amb la, amb la impremta, i, i a la Noé, que, que està també liada amb, amb l'escola i amb mil coses que fa. La Noé és la tenim a no res de que vingui a fer algun programa. Sí. La tenim a, a no res. Ja sí. està convençudíssima, ja. Sí. La, podríem dir que les negociacions estan molt avançades. <laughs> molt bé. Una abraçada per totes elles. També per la Sadi, que no ha pogut venir, però que, que la setmana que ve no, però l'altra ja la tornarem a tenir aquí. I la setmana que ve Potser no ve, però porta àudios o alguna cosa així. Correcte. Eh? Ja, ja ho veurem. Ja ho segur, veurem. segur que d'una forma o altra hi serà. Molt bé, doncs després d'aquest tema zarranga no és el torn del mestre Tecles, que acaba la tercera ronda. Avui no, no anem en, en l'Equador, perquè moltes vegades quan anem en tercera ronda és l'Equador. No, avui, avui anem a, a 8 rondes. Avui són 8 rondes, sí. Sí. Bueno. Tu ja mia. Pim-pam. El pim-pam. Avui pim... sense pum. Avui és pim-pam. Avui pim el pim-pam. Clar que sí. <laughs> doncs mireu, us presento una banda que es diu eh, en 1991 amb números, sí, sí. O sigui, es diuen així, 1991. Curiós, eh? Són de Bilbo i no és que hagin fet una cançó de la secció Foli Seitan, Fotem-li! Fotem sinó que tota la seva punyetera discografia és un Fole Seitan en tota regla. Autèntica mina, eh, la que has trobat. No, autèntica mina. Jo em pensava que havia trobat una banda que molava molt i que tenien alguna cançó de Folly Seitan i resulta que no. Resulta que totes les seves cançons són per la secció Quina i meravella. mare meva, l'he ficat allà a la meva carpeteta màgica i estic supercontent. Així que des de, Bil des de Bilbo, els 1991, van treure un disc al 2016 que es deia Fuego i, Fuego i Hielo i a dins d'aquest disc hi ha una cançó que es diu Homenatge i que quan acabi la cançó us explico de què va. Co mi? homenatge, que és un, com diuen ells a, a la lletra, és un simple i sincer homenatge a tots aquells que un dia van decidir entregar la seva pròpia llibertat, entesa com la llibertat de fotre el que et dongui la puta gana sense importar les conseqüències, no? Que Correcte. gent que ha dit vale, jo puc menjar carn, puc fer servir les pells, puc recolzar la indústria de, no? que utilitzen els animals, sigui per lo que sigui, per experimentació, per alimentació, per vestimenta, per, per lo que sigui. Per tantes bajanades que es fan. Hi ha gent que ha decidit, per la pròpia voluntat, renunciar a tota aquesta llibertat amb el fi no, amb la finalitat d'alliberar a tots aquests animals de, del patiment i la crueltat que, que comporta tot, tota aquesta història. Sí, sí. I, bueno, d'això és el que va aquesta secció de Felicitant. Foli! Foli! Fotem-li totis! I aquesta penya, a, a totes les lletres de les seves cançons ho fan algun tipus de pinzellada així, no? Molt guai, eh? molt guai el, el fet d'aquest eh, homenatge o donatge a totes aquelles que, que efectivament fan la passa i, i s'hi esforcen i, i pateixen inclús doncs, per, per fer doncs, que el món sigui una mica millor, perquè al final si, si totes féssim igual, el món seria una mica de millor, a, segur. A tots en algun moment sobretot si escolteu el Pim Pam Pum cada setmana, en algun moment heu tingut aquest input no, d'aquesta problemàtica, de, de lo que està passant amb, el, amb els animals, però clar, només una, unes poques persones poca gent. fan el pas, prenen la decisió sí. conscient de dir, vale, vaig a renunciar als meus privilegis que tinc com a, com a espècie, com a, com a espècie entre moltes cometes superior, no? per parar aquesta barbària i almenys dir jo per a... Yeah. Per mi no serà. No? Sí, sí sempre és més fàcil embrancar-se en mogudes que tenen a veure amb, amb les persones, parlis de, jo que sé, de mil mogudes que hi ha, tampoc sí, diré ara, sí, però sí. que no passa en una Era moguda... La cançó que portaves tu abans, no? que parlava de la gent que ha mort a la frontera, de no sé què. Mm. Bueno, hmm. pues sí, s'ha de lluitar per les persones que moren en guerres inútils i, i, en, i en lluites i tal i qual, però clar, també tenim un genocidi o no sé sí, com, sí, seri... sí. com es diria... Ah cada dia, cada any, cada bilions i bilions i bilions d'animals són executats per, per la nostra gula, per la nostra avarícia, per, la nostra, pel nostre confort i que hi hagi gent que es planta davant d'això. També relacionat amb el sistema capitalista, evidentment. Home, totalment, evidentment. totalment. Sí, és així. És així. És així. Vale, pues si, si seguim amb més música, després d'aquest de, de temazo del Mestre Tecles en, uh. en la... Ara estic molt content perquè veig el que ve sí. i que per fi entré Mandanga Nova. Sí, tenia moltes ganes. Tenia moltes ganes que les Polvo de Hades doncs, traguessin material nou i estem molt contentes de poder-vos les presentar avui. La banda de trash finura i post-punk envolta la ciutat de Barcelona. Cada per... cop les presentem com amb un nom diferent, no? Abans havia sigut Porn punk, em sembla... Ara, ara com ho has dit, això? Banda de trashfinura i postpunk. <laughs> Trashfinura. Però això, això és, és, és, és d'elles, vaja. Sí sí sí, sí, sí, sí. sí. És veritat. Estan allà a Carcelona i trencant estructures amb bombos i cadenes, melodies d'una ninfa imponent, alleugen el panorama transitat de densos baixos distorsionats amb la millor actitud punk. I el post apareix amb guitarres melanconioses dibuixades sobre sintetitzadors, creant l'ambient perfecte per a les gavines que les acompanyen. Hades fan post-punk al alternatiu i feminista des de Barcelona i són l'Ània a la guitarra i a la producció, Ninfa del Bosc a les veus i Mar al baix. Us portem l'últim tema que han tret recentment, una virgueria que s'anomena es Escabiosis i és una puta meravella. Som-hi! En un colchón mugroso, lleno de trozos de cristal, en un señor llamado rata, Con crestas simpatía que huelen fatal a tu verita todo el día. Tu ropa no suele lavar, oscurece con la botella. Tu piel se empieza a rascar. Un día mata la farmacia con la receta del CAP. Acitromina y ketamina, Tarco y el prazolam. Sarco te escabie, a tu azufre en la piel. Sarto descabié, escabie, descabié, A tu azufre en la piel. En una fecha de la humana colgando de una miniskirt en una niña plus Lista para ir a cambiarle Berlín, unas rayitas y brillitos en el mapa. Luego pa' un que recuerda a Berlín, empiezan pronto los cigares. Sacullido y ansiedad por mil. Un día más a la farmacia, con la receta del Acitromina y cetamina, sarcopia el contesta de Sar contesta de Sar de A tu en la piel. Sar de bien. Sar de bien. Sar de bien. A en la piel. En una silla del ayuntamiento, con mucha de trajeta, firmando papeles relevantes, me encuentro con nada colado. En un congreso diseñando tuberías y listas para desahucios. La Vino blanco, ada, ada, yo estoy enamorada. ada, ada, morada. ada, da, da, morada, da, da. Una pala, colocada por el aire penal. ¿Qué? que màquines absolutes que són aquesta colla Polvo de Hades. Espectacular aquest escabiosis nou que ha sortit fa, fa molt poquet i que tenia moltes ganes d'oferir-vos a totes vosaltres. Sona bé, Sona, Sona d'estudi sí, sí, sí. sí, sí, ben sí. gravat, molt bé. Espero que això sigui el primer, de, el primer avançament d'un sí. disc, no? Tant de bo que sí. Bueno, de moment van tirant temes i tal, jo crec que algun dia potser sí que ho junten, però van, van fent, van fent. I sobretot van fent bolos, que això és guai. També, també. Que sí. és molt interessant i, i des d'aquí tota, tota la sort a de Ada, una, una d'Inois que van passar per la secció Punquidona, Dona, i que, i que tanta alegria ens fa poder-les no? portar. Tres, tres o quatre? Tres? Sí, sí, sí, totes, Tot, tres, totes, elles, totes tres. Totes sí, sí. sí, sí. L'Ània, la, la nimfa del bosc i la mar. I tant, molt bé. Molt bé, doncs després de l'espolvodeada continuem amb aquesta edició del Pim Pam Pum, continuem amb el programa, seguim endavant. Ara és el Mestre Tecles que acaba la quarta ronda, ara sí que arriba una miqueta a l'Equador. Eh, ahí estamos, sí, és veritat. Eh, mireu, ara us avui aquesta cançó i una altra que portaré una mica més cap al final són bandes que em van quedar pendents de... de de Males Artes. Del Males Artes. Correcte. Vale, que ja vaig portar Accidente, no sé quins més, els Drea i tal. Sí. Avui us porto una banda que es diuen Sounds, però Sounds amb Z. Amb Zones. Z. Zones. Zones. Són... Els vas veure o...? Els vaig veure, sí, eh? els vaig que veure. Guai, Vaig... Que guai. Sí, sí, sí. sí. I, i el cantant podia ser el meu avi, <laughs> per, per dir-ho d'alguna manera. Sí, eh? perquè, sí, sí, sí, sí. Mireu, el que us porto avui és d'un single del 1981. Tu, com sempre, fent amics. Jo no havia nascut encara i ells ja feien aquest, ah, sí, eh? aquest single. Del 81, jo vaig néixer el 83. Eh, Jones, del, eh, eh, eh, eh, a veure, es diu, la cançó es diu Great White Hunter, que vol dir el gran caçador blanc, i no va relacionat amb Seitan, no va d'aquest tipus de caçadors, sinó que fa referència a l'home blanc que anava a Àfrica i a altres llocs a fer, bueno, rotllo col colonialista, no? A colonitzar. Sí, o sigui, a veure com ho diríem. És una cançó que denuncia la hipocresia i els interessos econòmics que havia al darrere de moltes exploracions colonials, no? que era com... En aquella època era com romàntic, fins i tot... Sí, però anaven a expoliar el territori i, i, i, a, i a esclavitzar la seva gent. Exactament. I, i això és una cançó que, que denuncia tota aquesta hipocresia. Així que us deixo amb Zones i aquest Great White Hunters. Som-hi! Zone. Zones, amb el seu Great White Hunter. Yeah. Aquí, xerrant de, de concerts i de música, amb el mestre Tecla s'ha quedat bona tarda. Sí. Eh que sí? Eh? Sí, sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. I molt contentes que ens escolteu, que seguiu escoltant aquesta, aquesta nova edició, aquest pim-pam-pum que tant ens agrada fer per a tots i vosaltres. I... Ara sí que hem arribat al, a l'Equador. Ara sí. Just ara, sí. just ara. Ara tu el travesses i espero que la travesses l'Equador amb una energia que flipes, no? O que... Jo el travesso amb basòfies. <laughs> vale. <laughs> que, que és com, ses, com, ses, com se'ns està quedant al món, és una miqueta... De... Sí, així el travesso. Però musicalment no és una basòfia, no? No, que... són unes màquines, ah, són unes màquines. A més, bueno, vam passar per la secció Punk i Dona i és, és una banda de punk alternatiu de Rio Cuarto a l'Argentina formada el oh. 2013 Sí. Elles són Pipi, la Pantera a la veu, Jerry i Luxi a les guitarres, Meli al baix i als cors i Sabri Disturbio a la bateria. A més, no venen soles, venen amb la col·laboració especial de Paula Quita a l'acordió. Us portem el segon avançament del que serà el seu nou treball, que es dirà No perecedero, enregistrat i masteritzat a Font House. És un tema feminista i, com diuen elles, si jo no encuentro, lo vuelvo a matar. Amb totis vosaltres, Basofis, Basofies perdó, i el seu temazo, La Mari. Endolla-la! Endolla-la! deia el mestre Tecles fora de, fora de micro com es notava la, la, la Polaquita i la seva acordió espectacular, espectacular amb les basòfies des d'Argentina. De, que guapo, tio. I aquest la Mari, si jo no encuentro lo vuelvo a matar, clar que sí, clar que sí. Molt bé, doncs després d'aquest tema Zarrangano de Bazofias, la veritat és que és una cançó que, que feia algunes setmanetes que tenia ganes de, de portar i avui molt content, molt content d'haver-vos-la pogut oferir I, i seguim amb més música, continua, continua el pim-pam-pum, continua la música de trinxera, períodes dissidents. Però abans de continuar amb la música arriba una secció NASA. secció secció, i Dona. Així Espanya arriba a la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. Les protagonistes d'aquesta setmana són Anna, Ushue, Elba i Maider, i van començar la seva aventura juntes amb la banda Bruma l'abril de 2022. De professió, són totes unes tot terreny, Tenen feines de tot tipus, des d'arts de escèniques a l'educació. Les seves aficions també són variades, però el que les uneix és la música i el soroll. Sobre quines manies tenen, les Bruma ens expliquen que cada una té les seves. Alguna odia les panses, la seva caramelitzada o veure les portes obertes, per posar alguns exemples, i es posen a riure. <laughs> Quan preguntem per la seva militància social i activisme, expliquen que participen en assemblees, organitzen concerts i porten alguna distri com Aburrimiento y Asco o Lagunac Records. La seva ideologia és creure en, en elles mateixes. S'esforcen en posar l'accent en elles, en cuidar-se i creuen en la força dels vincles i en teixir xarxes per recolzar-se de manera mútua. Pel que fa al caràcter, són ben diferents i això també les equilibra, encara que a vegades provoqui més d'un mal de cap. Les seves influències musicals van des de Societat Alcohòlica, Envidia Cochina, El Último que Cierre, fins a Discharge o Detestation, entre d'altres. Sobre les bandes on han participat, a part de Bruma, han format part de Conejillas Bill, Òptica o Pánico, per citar-ne algunes, i actualment segueixen formant part de bandes com Reclusión o Pedo, o Pido, no sé com es pronuncia, P-E-E-D-O-H. Sobre el record del primer concert, expliquen que va ser molt emocionant, entre amics, al carrer... Va ser al Necasal Punk, que celebra el Heliosondo, a Navarra, a la plaça del Mercat, a l'aire lliure, i va, i va venir i va anar molta gent propera a recolzar-les en aquella estrena. Un All luxe. Right. Tot un luxe. Quan els preguntem per anècdotes relacionades amb la música, expliquen que encara que a vegades hi ha més dones als escenaris, encara hi ha certs estereotips i prejudicis. En bandes que han compartit amb nois, era curiós com, quan arribaven a tocar algun lloc, donaven per fet que eren la parella d'algun membre del grup i no pas part del grup. O si l'acceptaven com a part, havien de ser la cantant i no algú que toqués un instrument. També han hagut d'escoltar barbaritats sobre l'escenari. Afirmen que encara hi ha molt camí per recórrer en aquest aspecte i molts estereotips per trencar. Preguntades sobre els plans de futur, afirmen que a poc a poc i al seu ritme el dia a dia eh, complica que puguin reunir-se tant com voldrien així que assagen quan poden i el temps que aquesta vida agitada els permet. Els agradaria gravar en algun moment les cançons que tenen fins ara, però van amb calma. L'important és gaudir de l'ara, del moment, i ja es veurà. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no podia ser d'una altra manera, de Bruma, banda de punk crust des de Arroa, a Guipúzcoa, amb Elba a la veu, Anna a la guitarra Uixue al baix i Maider a la bateria. Us deixem amb el seu tema clar anomenat Derecho a la vida i que sona així de bé. espectacular Bruma amb aquesta gravació, aquesta versió de Quarto Reig, Derecho a la Vida, que ens van passar d'Estrangis, perquè això pràcticament ens podríem dir que no, no està en lloc i, i tema zarrangano brutal, brutalíssim. Es que a a la gente de, Bruma por toda la información que nos habéis pasado, por todo el contacto que hemos tenido en, redes sociales. Un, honor haberos podido conocer un poquito más y, desde el Pim Pam Pum todas las gracias. Ya sabéis dónde tenéis una radio amiga y un programa que os da, da apoyo. Eh, guay molt guay eh. Sí, la verdad es que a mes van a zapatilla, que a mí es una, una cosa que me em mola molt de, de Bruma. Van auténticamente escopetejades y disfrutan una tralla tremenda, tremendísima Que guai, no. això que ens hagin passat aquesta cosa més o menys inèdita, no sé si... Sí, sí. Potser en físic ho tenen potser per allí el... O sigui, jo a xarxes havia buscat no? I, i havia trobat un directe gravat en, sí. en directe, valgui la redundància. Sí, això és el que, que sí que es pot trobar. Diguem. Que el so no sona malament, però es nota que no és d'estudi. I caram, això que ens han passat sí que, sí que sona d'estudi. Molt bé. I tant. Molt bé, molt moltes, con... moltes gràcies. I tant, moltíssimes gràcies. I molt contentes d'això, d'una nova secció Punquidona, que avui ja no sé si era la 124. La, la veritat és que hi ha una cosa que, que voldria afegir sobre la secció Punquidona i és que de vegades se'n sap, se sap greu que, que ens envien l'entrevista, diguem, i clar, potser tenen sis, sis seccions pel davant. Aleshores no sona immediat, bueno. però, però també és bona senyal també vol dir que, que, que continua la secció, que té, que té futur i que va endavant. I també que... fem un programa a la setmana com a molt, sí. perquè hi ha setmanes que no en fem, llavors també retracen el temps. Exactament. Dir, si féssim programa cada dia, pues, encara que tinguéssim cinc en cua, en una setmana ens l'hauríem polit. Però, I tant. Clar, fent un, una, una a la setmana, doncs... No és així. Bueno. Vale, I a més a més de, de tot això que estem dient i d'aquest temazo de la Zulma que hem gaudit, eh, us volem recordar que avui el programa el dediquem molt especialment al local i us demanem el suport a aquest, a aquest espai imprescindible i referent dels moviments socials del barri del Raval. El, local, el local no es toca, el local es queda. I si teniu 4 duros, contribuïu al... com era, el goteo? Sí. Al goteo, bueno, participar, al, o aneu allí i els hi doneu a la guardiola uns euros perquè puguin comprar el local, que això de que vingui un fons, fons voltor et compri tot l'edifici i et vulgui fotre fora d'allí, sí, no sí. mola gens, la veritat. No, no, i no ho aconseguiran. No, no s'ha de permetre. I tant. Això no es pot permetir. <laughs> Molt bé, doncs després de, de tot això que us estem dient... Bueno, continu... bueno, bueno. L'esbruma li fotien canyuqui de la bona, però el que veig aquí ara és que tu... Aparteu les criatures. Ja, sí, ja ens hem sí. instaurat aquí, eh? Sí, sí, perquè, bueno, ja sabeu que aquesta colla que ara venen a continuació s'ho encarregant tot, s'està menjant el món a, a mossegades. Són els nostres col·legues de l'Abrimo, de l'Abrimo Brigada moraneta, sí. la banda de punk rock subversiu de Vilanova i la Geltrú, amb els seus passamuntanyes i la contundència que les car caracteritza. Activa des del 2015 acaben d'estrenar el seu nou EP, que es diu Deliris, i la gravació i mescla ha anat a càrrec de Xavi Escribano, a EMA Studi, i la masterització és de Víctor García a Ultramarinos Costa Brava. Us deixem amb l'últim tema. Dream Team, Dream Team també. EM eh, Studi sí. i Ultramarinos. No falla, no, no falla. falla. Fijo, eh? Aquests no fallen. <laughs> Us deixem ara amb l'últim tema d'aquest Deliris, una barbaritat que es diu Malesa i sona que trona. Fora la metralla, mare de Déu senyor. Espectaculars. Espectac espectacular la brigada Moreneta. Eh, el, el, el Ricky ho deia també, que, que estan carcorejant àmpliament últimament aquesta colla, van, van autènticament a escar. Sí, sí, diuen punk rock, però, però carcoregen una miqueta bastant, eh, també. Sí, sí, sí. sí. Bueno, molt, molt bèsties, estan molt bèsties i, i tenim moltíssimes ganes de, de que surti sencer aquest deliris per anar desgranant una a una pues, doncs, aquesta, aquestes no, mentida, ja ha sortit, mentida, digue-m'ho bé, que ja ha sortit i que ja, ja les tenim per anar desgranant. Hem triat l'última avui, aquest Malesa, que ha sonat al pim-pam-pum. Amb aquesta acaben el disc. Amb aquesta acaben el disc, imagina't. Imagina't, d'aquí cap endarrere. <laughs> no cap endavant, d'aquí cap endarrere tot és una meravella, la veritat que sí. La Brimo que no, que no perd pistonada i que segueixen eh, fent autèntiques barbaritats. Anem amb més música combativa, ara de l'ama del mestre Tecles, estem en sisena ronda, ens en queden aquesta i dues més. I què? Què portes, bonic? Mira, jo havia anat a, a Bilbo amb, el, amb la banda aquella que es diu 1991 i ara hi torno amb una altra banda que es diuen Ayots, A-I-H-O-T-Z. Sí, Ayots. Ayots. No sé què vol dir. Eh, mm, no ho he buscat. Ho de mirar. Normalment ho busco i ja us ho diré després, si cas. Doncs des de Bilbo, els Ayots us presento... Pot ser veu? És que em pilles, em pilles. Ara, ara ho mirem. Tinc, ara... tinc el basc molt rovellat. Ara, ara ho mirem. <laughs> Extret del seu disc Matar al superhombre de 2021, molt, molt zaratrustero, això. Saps? El... De qui era lo del zaratrusta? No t'ho sé dir. Hòstia puta. Bueno, mira, ja ho direm després. I tant. Ho direm després. Doncs Matar al superhombre del 2021 i he triat una cançó que es diu Quemamos el aire i també contundència que el pim-pam-pum. Música Ara sí, eh, família? Ara millor, eh? <laughs> IOTS, què vol dir que ho has buscat tu? Eh, IOTS oral. Oral. I el, lo que, la referència que feia del superhombre és de Friedrich Nietzsche, de Nietzsche. El, el filòsof, que va escriure, que jo me'l vaig llegir, aquest mm, bastant complicat de comprendre, però tot una revelació, a mi em va encantar i em va fer pensar molt. Aquest, Així habló Zaratrusta, així parla Zaratrusta, Zaratustra, joder, sempre ho dic mal. Es que Sempre la R la canvio. És de... como <laughs> Álvaro Albeloa, ¿no? Que diria l'Artiga. Bupicou, <laughs> bupicou, bupicou. bueno. <laughs> Nietzsche, eh? Nietzsche, sí, molt sí, recomanable. Sí. Eh? I tot lo de el l'ego, l'home, el, el superhome, matar a Déu, tot això. Bueno, sí. Són uns conceptes que fa servir... Sona de filo. Sí. I tant. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé. Pues doncs després d'aquest tema, Zarrangano, brutal, brutalíssim, com, com no podia ser d'una altra manera de la mà del mestre Tecles, que, que estem aquí fent trontollar els fonaments de Can Capa cada vegada més. S'està movent el casal I a, a base de temazos. I ara ens anem a la penúltima ronda, per tant... Una, una més. Una més, no? I tant, una més. Una més i una, una boníssima, perquè són Storp, que és eh, Strop, perdó, Strop és una ah, banda... tu també has canviat la R de puesto. Sí, sí, Strop, però estava convençut que era Strop tota l'estona, però es veu que no, no que és. són Strop, que és una banda de hardcore punk de la comarca de la Selva, a Girona. La banda està formada per Eva, a la veu i a la guitarra. L'Eva ha tocat o també toca amb How to Fuck It i Ignorants, els nostres col·legues Ignorants. Ei. Sí, és, és, és la penyeta aquesta, ja veureu. Recordem que l'Eva ja fa temps també va passar per la nostra secció Punkidona i a més també hi ha el Russo, el baix, que ha tocat amb els Fry Killers i Burning Bush, el J a la bateria, que ha format part o forma part de Ràbia Positiva, How to Fuck It, Pota i Ignorants, i el Jaume a la guitarra i els coros, que ha tocat o intenta tocar amb Trampant, Crit, Abrazone Rectal i Sutge, entre d'altres. Com has dit aquest penúltim? Abrazone Rectal. <laughs> és que, tio, quins noms. Sí, sí, sí, sí. M'encanta, a mi em fascina tot, tot això. La, la pena es fa uns noms, sí, certament característics. Strop tenen un parell de temes al seu bancamp i d'aquests temes hem triat el que us deixo ara perquè gaudiu. És una autèntica gardela que es diu Nades de metall i sona brutal. Brutal. Vale, va, fem, fem tarres. Fe de tarres eh, no és Strop, és Storp, que sí que... A la primera ho havies dit bé. Eh? Sí, però després me... El que passa és que l'arxiu MP3 que, està mal escrit. Està mal escrit i ens hem fet la pitjor un lío. Efectivament, efectivament. I com que és així, ho reconeixem, aixequem la mà i diem que els Astor molen molt i que són col·legues i que, i que fan una autèntica meravella amb aquest onades de metall. La, en... la cantant com es diu? L'Eva. La... L'Eva L'Eva... Brutalíssim, eh? Lo sí. de, o sigui... L'Eva a la guitarra i a la veu, eh? O sigui, ojo, ojo la feinada i, bueno, i tota la resta de, de la banda, el J a la bataca, bueno, ja, ja es nota, ja es nota que, que tenen un nivellàs, venen tots de, de bona casa, com, com qui sí, diu, no? Sí, sí, sí, sí, musicalment a nivell de grups, parlat. A nivell de grups, i tant. Molt bé, doncs després d'aquest de, estorp anem amb la penúltima del mestre Tecles. Estem acabant, eh? Sembla que no, però estem acabant. Som dos i colze a colze ho estem tirant endavant i ho sí, estem acabant. Sí, sí. I Agustí Renin. És, és veritat, no, no sé si... Sí, sí que, sí que hem fet el recordatori. Sí, sí, sí. Tu què? La penúltima quina? A la penúltima me'n vaig cap a França, me'n vaig cap a Bordeus. Oh. I, i, I és una altra de les bandes, com us havia avançat abans, que, de les que van sonar al, al Males Artes. Al Males Artes. I en aquesta ocasió són els Fosfor, Pospore, no? Fosfor. Pospore, Fosfor. Sí, escrit en francès és PH amb moltes pHs pel mig, Fosfor. <laughs> Doble pH. I extret del seu disc homònim, o sigui, Fosfor, del 2023, he triat una cançó que es diu L'enemí. Nemi! I, i també... És... Confiance en Ho, ho, ho. Joder, pues són fòsfor i van encesos com un misto. Una mica despentinaven, eh, aquesta colla. Joder. No direm que no, eh? No direm que no. Jo no, jo no acabo d'entendre gaire cosa, eh? <laughs> Eh, I la música bueno, tampoc m'ho permetia. Lo bueno, si breve, dos veces breve, sí, com sí, diria ja. el mestre Pollastre, i aquests ho fan així. Anaven per feina, anaven per feina, <laughs> anaven a, a destajo. Fantàstica, fantàstica i rebombòrica i espectacular i espaterrant aquesta penúltima del mestre Tecles que ens ha deixat a totes esturades aquí al pim-pam-pum. Les penúltimes aquí sí. van així. I com que només són dos, s'acaba el programa, perquè, perquè esto assassina. Això és així, se'n va fer curt, eh? Sí. Quan sí porta... Home, de fet, se'ns ha fet curt perquè... Perquè està siguent més curt. Està sent molt més curt. Hi ha dues curt. cançons menys i, bueno, i tampoc estem donant tant la brassa, però ja està bé música de la bona, aquí al pim-pam-pum. <laughs> Tiro porque me toca. Como churros, no salen como churros. Vale, pues si anem al resum, que és el que hi ha previ a les dues cançonasses, el programa ha estat dedicat molt especialment al local del Raval, l'associació cultural al Raval, que neix al juny del 1987 amb el propòsit d'establir un local al centre de la ciutat per produir, distribuir, intercanviar i vendre materials alternatius i antiautoritaris. Enguany finalitza el contracte de lloguer i la propietat, que recordem que és un fons voltor, no el renovarà i per això, davant la urgència de blindar-se perquè l'especulació no els faci fora del barri, han decidit comprar el local. I des del Pim Pam Pum, com no podia ser d'una altra manera, tot el nostre suport al local, un espai imprescindible i referent dels moviments socials del barri del Raval. El local no es toca, el local es queda. El local es queda. I tant, i tant, tant sí com sí. I, I... a la secció Foli i Seitan... Fotem-li! Fotem Toti, és una potibacadi! Sí. <laughs> Hem degustat l'esquisidesa de Katie White i el seu cogombre Hoping, i també, que avui hi havia dos bales al Foli Seitan, sí. també als 1991 i el seu temacle Homenatge. I, I també a la secció Punky Dona hem tingut Punky. el plaer de, <laughs> de presentar-vos Ales Bruma, banda de punk crash des de Roa a Guipúscoa. I amb això i amb dos temes arranganos que ens traurem de, de la màniga ara mateix, s'acabarà aquesta edició 488, el primer em sembla que el tiro jo, i jo me'n vaig amb O i Xelàs Remix, des del seu treball Remixes i Regalos, un tema que dedico molt especialment a la meva companya de vida, la Noé. Ara, ara. Sempre, sempre. Aquí set rondes esperant uh, la felicitació. Clar que sí. Mai. Bueno, la felicitació, el, el record. El seu, el, la, la dedicatòria. La dedicatòria. La dedicatòria. No cançó dedicada, cada programa cançó dedicada a la Noem. M'acomiado de tots vosaltres amb aquest temón que s'anomena Amor sin clausures. Molt bé, que oh, eh? Sí, és per molt acabar. bonic, ja ho veureu, és molt xulo. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs jo, per acabar, també pel meu polluelo, <laughs> no, pel nostre polluelo d'aquí el Pim Pam Pum, el Manolaken. Manolaken. Li dedico Benite. una cançonassa rotllo electropunk, no? aquesta mescla que tant eh, ens està començant a agradar perquè no ho coneixíem gaire. Amb sintetitzador i... Sí. Exacte, sí, sí, estem, sí. Estem, podem dir que estem afincades a... És caballo ganador i ens encanta portar sí, temes d'aquest gènere. Ho hem descobert i ara ja no podem deixar d'acabar els programes eh, així, no? Són sex tape, però sex amb dos Gs, o sigui, no hi ha cap X, és sex amb doble G. Amb doble G. Sex tape, Tape, i extret del seu homònim, Sex Tape, d'aquest mateix 2024, us porto directament des de Madrid, que són d'allí, una cançó que es diu Fuc, però sense la C, és F-U-K. F-U-K. Sí. Molt I bé. És aquest electropunk que li dedico al Mano Aken. Manolo, vine un dia I tant. Pum, pum, sisplau, Venite, que, loco. Que trobem falta. Venite, ja deja de reventar. I amb això m'acomiado jo. Doncs amb eh, aquestes dues cançonasses s'acaba aquesta edició 488. Ha estat un plaer estar amb totes vosaltres que ens escolteu. És un plaer cada vegada que ho feu. Ja sabeu que sou l'autèntic motor que fa mm, funcionar aquest programa, sou l'autèntic cor que el fa bategar i no deixar de fer-ho perquè si no nosaltres no teníem cap sentit. Com sempre diem família, ens trobem. A la xarxa i pels carrers. Salut, Salut i revolta! I revolta! Uh! A ti que me has pillado observándote en silencio, como tratando de darle explicación a tu belleza. Dicen que la belleza es lo que uno ama. Si esto es así, o tú eres muy guapa, o yo te quiero mucho. Cambio el clima con la mente, llevo la rima al clímax, quito las nubes de la cima para que estés caliente. Y no es que fuera yo un valiente, pero maté al dragón y fuimos como dos adolescentes hacia aquel vagón. Necesito agradecerte este afecto natural, sin calcular, es tu amor sin cláusulas. inauguras el día con fábulas, como un caballo blanco te sientes, odias las jaulas. Te traje un trozo de horizonte y nunca estuve en él. Mírame a los ojos de nuevo y te lo descubriré. Dime que sí, otra vez con la mirada y en aquel vagón vimos que la suerte estaba echada. con alegría gratuita, tu sonrisa por defecto. Ni que el mundo fuera perfecto. En serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Y si lo pienso desde que te tengo, nada es igual. Porque tú me has demostrado ser un ser especial con tu extraña elección. No sé lo que llamó tu atención, si no me cabe ni un defecto. Pero pronto te convertí en la causa por la que luchar. Pronto supe que tenía muchas cosas que cambiar. La pereza erradiqué enemiga de mi amor, al fin me voy a dedicar a devolverte este favor, este favor de acompañarme y ayudarme en los caminos de la vida y en el trabajo también, armonizando mi caos sin contagiarte de mis depresiones y malos humores. Dile a los MCs que lo único que tengo de genio es mal genio. Dile a las chicas que soy como un crío pequeño, que nunca tengo sueño, que vivo en un alambre por la presión, pero siempre tengo hambre de tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto. Ni que el mundo fuera perfecto, en serio, eres para mí un misterio, te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Uh, tú no eres tímida, tú no eres tibia, me das envidia contigo quiero estar, eres mi amiga y mi maestra. Libia, mujer anfibia. Contigo sé que no me voy a apalancar. Mi Cleopatra, llévame a Nueva York. Quiero pasear a tu lado, anónimo. Como si fuéramos los últimos romanticistas que bailan abrazados entre los turistas. Mucho viaje queda por hacer y cuando estamos separados te llevo dentro de mi ser. Te mando ángeles allí donde estés. Igual que cuando estoy de bajón, siempre me acuerdo de tu alegría gratuita tu sonrisa por defecto. Vi que el mundo fuera perfecto, en serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato mujer trabajadora, fuerte y luchadora, mujer leal, por eso tu hombre te adora. Yo te he visto levantar un imperio sola y vi tu empeño en evolucionar como persona. Yo voy a estar ahí, a tu lado crecí, los dos crecimos, sí, claro que sí. Yo de todos los posibles caminos elijo uno y de todas las posibles compañías te elijo a ti. Siempre nos quedará la Riviera Maya Llévame a envejecer aquella playa con tu sombrero y tu botella de cerveza verde, viendo los barcos que se alejan y se pierden en tu alegría gratuita y tu sonrisa por defecto. Ni que el mundo fuera perfecto, en serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Ah, tu alegría gratuita, tu sonrisa por defecto. Ni que el mundo fuera perfecto, en serio, eres para mí un misterio. Te quiere todo el barrio, te quiero todo el rato. Ah. Especial dedicación para la pequeña Alilla y para su mamá, mi pequeña familia, ¿eh? te quiero todo el rato, te quiero todo el rato. te quiero todo el rato, te quiero todo el rato. Uh. te quiero todo el rato y tu mamá también. también. la xarxa i als carrers. Salut i revolta! revolta!